Okay, dito tayo ngayon sa panibagong chapter dito sa Genesis. Ano to? Ha? Ah, dahil ba't ako nakadaloy ng paksa? Sa Genesis chapter 5, okay? Genesis chapter 5, pero data analysis muna tayo ngayon. Okay, hindi tayo sermon. Data analysis muna. Titingnan muna natin yung mga ilang bagay dito sa Genesis chapter 5, uh, ah, ilang mga data na magbibigay sa atin ng kaunawaan sa mga natalakay na o mga nakaraan nating natalakay at sa paksang ating pag-aaralan this uh, month. Actually, nasasabi kong sabihin kung ano yung ating pag-aaralan kasi sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataon na mapag-aralan natin yung paksang yon o yung panibagong series. Pero hindi ko muna sasabihin. Para kunyari may thriller naman. Alam nyo naman ako, lover ako ng thriller. Pero data analysis muna tayo ngayon dito sa chapter sa chapter 5. Patuloy natin ipag-pray na pagdating sa ganitong online, hindi ako masyadong ano, yung tawag dito, yung nawawala sa ano, para para maganda yon Okay, ano ko na wala dito? Yan. Okay. Medyo over uh, <laughs> review muna tayo sa mga nakaraan nating natalakay. Una, natunghayan natin sa Genesis chapter 1 yung haring manlilikha na si Yahweh yung siyang lumikha ng langit ang lu- at lupa. Siya yung kumbaga sa uh, kanta pa ni Don Moen, eh, siya yung creator king. Ayan, haring manlilikha. At sa Genesis chapter 2, itong haring manlilikha na ito ay pinagkatiwalaan niya yung tao na nilikha niya ayon sa kanyang wangis at larawan na pamahalaan yung mga bagay-bagay na kanyang nilalang sa langit at sa lupa. Actually, mababasa rin natin yan sa Psalm chapter 8. And then pagdating sa chapter 3, etong tao na pinagkatiwalaan ng Diyos, kumbaga yung kanyang vice-regent na ito, etong tao, etong tao ay nabigo sa kanilang pagtatapat sa Diyos, yung, sa kanilang faithfulness, sa kanilang creator king. Hindi sila naging tapat na steward at tapat sa puso dito sa creator king na ito kasi mas higit silang naniwala sa sinabi ng ahas, ahas satanas, kaysa sa sinabi ng kanilang creator king. At yung kanilang pagbagsak, eto, natalakay natin yung 4 days na progress ng temptation. Gusto ko lang sabihin kasi napakagandang series natin ito na magandang patuloy na paalala sa ating uh, spiritual na buhay o Christian life, ayun, bumagsak sila sa tukso dahil sa apat na dis na ito. Inalis nila ang Diyos sa senaryo ng kanilang buhay, uh, pinagbintangan nila ang Diyos na sinungaling, pinagdudahan ang integridad ng katangian ng Diyos, at inalis nila ang Diyos sa trono ng kanilang puso. Kapag ganyan yung prosesong nagaganap sa ating buhay, bumabagsak tayo sa sa tukso ng kaaway o ni Satanas. And so after the fall, pagkatapos nilang bumagsak, ano yung nangyari? Una, sa Genesis chapter 3, nakita natin yung spiritual death. Pero yun nga, uh, dito sa Genesis chapter 4, nakita natin yung social death. Yan, unang pagpatay ng tao. Okay? Unang pagpatay ng tao. Actually, yung unang murder, ay naganap sa Genesis chapter 3. Kasi kung matandaan ninyo, sinabi ni, ng Panginoong Jesus na si Satanas ay murderer, mamamatay tao. At naganap yung pagpatay na yon ng Diablo sa tao doon sa Genesis chapter 3. At yan yung ating actually matutunghayan ngayon sa Genesis chapter 5. Pero yun nga, pagkatapos ng pagbagsak sa Genesis chapter 3, nagkaroon ng spiritual debt Then pagbagsak natin sa scenario ng chapter 4, merong social debt At so di lamang dinanas ng tao yung pagkakahiwalay sa Diyos, kundi dinanas din ng tao na mahiwalay sa kanyang kapwa-tao. That's why merong karahasan, merong krimen, merong pananamantala na nagaganap sa ating lipunan, sa ating bayan, sa ating society, sa ating kultura. Social debt. At yung social debt na yan actually is napakalawak na usapin. Napakaraming mga subpoints or topics na pwede nating matalakay dyan. Philosophically speaking or culturally speaking. Napakasarap na topic yan actually, ang social debt. And then dito sa Genesis chapter 5, pagkatapos ng social debt na senaryo sa chapter 4, dito natin matutunghayan yung emphasis, okay? Emphasis lamang sa physical death, okay? Physical death. Dito sa chapter 5, kapag babasahin ninyo to, yung pinaka key phrase dito, okay? Yung pinaka susing kataga, yung katagang patuloy na inuulit ulit ay yung katagang at siya'y namatay at siya'y namatay or sa King James Version and he died and he died and so uh, matututunan natin dito sa chapter 5 dito actually natin matututunan yung matinding kasinungalingan ng ahas o ni Satanas. Kasi doon nga, 'di ba, sa Genesis chapter 3 verse 5, sinabi ng ahas na kapag kinain daw ni Adan at Eva yung uh, bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal, hindi daw sila mamamatay. Ye shall not surely die. Yun yung sabi sa King James Version. Yun yung sabi ng ahas. Ye shall not surely die. Okay? Genesis chapter 3 verse 5. Pero hindi. The moment na kinain nila yung bunga, nagkaroon actually ng maraming anyo ng kamatayan. Spiritual death, social death, physical death. Okay? Physical death. So, ang daming uri ng kamatayan na naganap. Actually, may word doon sa, nakalimutan ko yung, ano sa, ano, ayoko nang balikan ta mawawala ako sa sa flow pero sa may sinabi ang Panginoon na the moment daw na kainin ni Adan yung uh, bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal yung yung sentencing sa Hebrew noon okay doon sa Hebrew uh, word Uh, kasi sa Tagalog, hindi natin moron makita yon Pero sa Hebrew sentence noon, kung ita-translate daw natin sa Tagalog, uh, kung matandaan ko yung phrase, no, parang ganito yung gustong sabihin ng Panginoong Diyos. Na the moment Adan, nakainin mo yung bungang yan, sa kamatayan ay mamamatay ka. Ganun yung punto. Ang, sa kamatayan ay mamamatay ka. Ang punto ay, nung uh, yung sandali na kinain ni Eva at Adan, yung bungang ipinagbabawal, nalagay sila sa tinatawag pa sa theology na state of death, sa kalagayan ng kasalanan. Okay? At doon sa kalagayan ng kasalanan na yun, kumbaga, yung process ng physical death ay naganap. Ayun. At yung process din ng social death ay nagaganap. Pero yung state of death na yun, the moment na kinain nila yung uh, bungang ipinagbabawal, separated agad sila sa Diyos. Okay? And so, ibalik ko lang sa alaala ninyo para hindi kayo malito yung spiritual death kasi na sinasabi natin, yung pinaka-basic definition niyan, pag sinabi natin spiritual death, pagkakahiwalay sa Diyos. Kung papaanong yung physical death ay nangangahulugan basically ng pagkakahiwalay ng ng kaluluwa o ng espiritu mula sa katawan, sa ganung ding paraan, yung spiritual death ay pagkakawalay ng tao kasi nagkasala siya mula sa banal na Diyos. And so, nung kinain ni Eva at Adan, emphasis kay Eva, no? nung kinain ni Eva muna at bago ni Adan yung bungang ipinagbabawal, naganap automatically yung spiritual death. Kasi nagkasala sila. Naging makasalanan na sila that moment. And so, nung naging makasalanan sila, bagamat hindi pa nila na-realize yung tinatawag na separation nila nila sa Panginoon, pero actually parang na-realize eh kasi yung yung yung action ng pagtatago sa Diyos ay expression eh ng spiritual death. Nagtago sila sa Diyos dati, hindi sila nagtatago. Uh, sabik na sabik silang makipa, makipisan sa Panginoon, makifellowship. Pero the moment na kinain nila yung bunga bungang ipinagbabawal, nagkaroon ng awareness o consciousness sa kanilang buhay. Magtago magtago. At yung magtakip, okay, yung pagtakpan, yung mga bagay na dati hindi nila kinakahiya sa isa't isa, pero yun, pinagtakpan na. Part yun, actually, anyo yun ng social debt din. Okay? So, gusto ko lang explain yung ganyang bagay. Now, okay, dito na tayo sa chapter 5. Okay, di muna natin to babasahin. Okay, may ilang mga bagay akong gustong tingnan natin dito sa chapter 5. Okay? Una sa lahat, tingnan natin yung tinatawag kong paglipat ng camera focus. Okay? Paglipat ng camera focus. Kasi ganito, matapos ipakita ni Moises ang pangyayari sa naging masamang ada, uh, sa masamang anak ni Ada na walang iba kundi si Cain kasi sa chapter 4 yung camera focus actually yung character na binibigyan ng focus doon ay si Cain okay hindi si Abel ang pinaka camera focus doon ay si Cain bilang ano? Bilang actually binhi ng ahas, okay? So ulitin ko lang, matapos ipakita ni Moses ang pangyayari sa naging masamang anak ni Adan na si Cain at sa naging lahi nito, okay? Pinag-aralan natin yung lahi ni Adan ibinalik niya o ibinalik dito sa chapter 5 ibinalik ni Moses kasi siya yung author okay Remember, si Moses yung author ng Genesis, ha? Ah, maaring hindi nyo pa yan alam. Kaya patuloy kong inuulit. Ibinalik ni Moses dito sa chapter 5 yung camera focus sa mabuting lahi. So pagkatapos sa masamang lahi, na binigyan ng kumbaga na inirepresent ni Cain, ibinalik ni Moses yung camera focus sa mabuting lahi ni Adan. Okay? Remember yung Oops, saglit lang. Yung aking laptop <laughs> eh yung nalolowbat. Okay, ba yung nga nito, yung baterya. Okay, patalastos lang. <laughs> Nasaan si Ben? Naririnig mo ako siyempre ha. Yung baterya ba ha. Okay, ano na lang saksak dito. Ayan. And so yun nga, uh, ibinalik ni Moises yung camera focus sa mabuting lahi ni Adan na walang iba kundi si Seth. Okay? Si Seth. Kasi namatay nga si Abel. At nung namatay si Abel, muling binigyan ng Panginoong Diyos si, ikaw na lang be, si, kasi hindi ako makapagsalita, at maka, makakilos na lang, ano, yan. Sinasaksak ni ate niya yung, ano, yung saksakan. <laughs> Tama ba yun? <laughs> yan. Uh, sinabi ko lang para kasi hindi ka nakikita eh. Sayang, napakalit ng kwarto natin dito. Nasa kulungan ako ng kalapati kasi. Eh. Okay, good. Continue tayo. So yun nga, mula sa camera focus sa masamang lahi sa chapter 4, ibinalik ni Moises sa mabuting lahi yung focus ng camera. Okay? Kasi meron siyang dahilan as a writer kung bakit niya ginagawa yon Kung bakit niya ginagawa. Ibinalik niya yung camera focus sa mabuting lahi kasi gusto niyang ipakita yung pagdating ni Seth. Actually, sa chapter 4 dito, pwede kong sabihin na yung verse 25 at verse 26 ay dapat sana ilagay sa chapter 5 Okay? Okay, ulitin ko yung puntong yon. Kung ako yung masusunod na tagapagsagawa ng chapter ng Bible, ang gagawin ko sana yung verse 25 at saka verse 26, hindi ko yun ilalagay sa chapter 4 ang gagawin ko doon is yung verse 25 at saka verse 26 sa chapter 4, gagawin ko silang verse 1 at saka verse 2 sa chapter 5. Okay? I hope na nagets ninyo yung ibig kong sabihin. Ang punto lang kasi, yun supposed to be yung dapat na maging daloy eh, kung tutuusin. Kung by chapter scenario yung susundan. Dito kasi sa, chapter, uh, ah, sa verse 25 ng chapter 4, uh, ah, sinasabi sa atin dito na, And Adam knew his wife wife at nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth sapagkat aniyay binigyan ako ni Yahweh ng ibang anak na kahalili ni Abel. So si Abel ay mabuting lahi at bilang pamalit sa namatay na si Abel, ang Diyos ay nagbigay ng panibagong anak kay Adan at Eva nakahalili, yun ang declaration ni Eva at sa kanya Adan, nakahalili para kay Abel. At itong si Seth nga, yung siyang uh, pinagmulan ng mabuting lahi. Okay? Siya yung, yeah, uh, naging daluyan ng mabuting lahi na sinabi ng Diyos, kung babalikan uli natin yun sa Genesis chapter 3 verse 15, actually hindi natin ma- mawawala sa pansin yung ganyang verse. Kasi doon sa Genesis chapter 3 verse 15, sinabi doon na merong binhi ng ahas at merong binhi ng babae na maglalaban. Okay? And so yan yung una nating dapat pansinin dito sa chapter 5. Lahat ng mababasa ninyong salin lahi diyan ay salin lahi na mula sa mabuting lahi. Lahi ni Seth. Okay? Kasi doon sa chapter 4, ang nabasa natin, lahi ni Cain. Pero dito sa chapter 5, lahat yan ay sa lahi ni Seth. Okay? Uh, for example, dito, Uh, verse 1, ito ang aklat ng mga lahi ni Adam ng araw na lalangin ng Diyos ang tao sa wangis ng Diyos siya nilalang. And then, uh, talon ako sa verse 3, At nabuhay si Adam ng isang daan at tatlongpong taon at nagkaanak ng isang lalaking kanyang wangis na hawig sa kanyang larawan at tinawag ang kanyang pangalan na Seth May emphasis actually dito sa verse sa verse 3. Parang gustong sabihin dito no kung kung kung first time na reader ka ng Bible na talagang na para bang ang unang anak ni Adan ay si Seth. Parang ganun kasi yung pagkakastate dito eh. That is kung hindi mo pa nababasa yung chapter 4 eh, na ang totoo, yun nga, si Seth ay kahalili lamang para kay Abel. And actually, kung pagbabatayan yung chapter 4 lang na senaryo, uh, makikita natin sa senaryong yun na si Cain pa nga yung panganay. Pero dito, may something na ginagawa kasi si Moses bilang writer upang bigyang tingkad yung mabuting lahat lahi na siyang uh, ano bang tawag dito parang headed o yung nire-represent nire-represent o kinakatawan ni Seth bilang panimula o foundation fountain ng mabuting lahi okay okay tama na ako diyan then ito rin sa chapter 5 gusto ko ring mapansin ninyo yung ganitong point ah uh, Kapansin-pansin dito yung pagkakatulad ng mga pangalan sa pagitan ng lahi ni Cain at ni Seth. Kung muli niyong babalikan yung chapter 4, mababasa ninyo na merong pagkakatulad sa mga pangalan ng lahi ni Cain at sa kalahi ni Seth. For example, yung Enoch yung Enoch sa chapter sa lahi ni Cain ipinangalan kumatandaan niyo no ipinangalan ni ni Cain, yung lungsod na kanyang itinatag, sa kanyang anak na si Enoch. Okay? So meron din meron siyang anak na Enoch, pero sa lahi ni Seth, generations later, okay? Sa patuloy na pag-inog ng lahi niya, merong ding lumabas na ang pangalan ay Enoch. So yung Enoch na mababasa ninyo sa chapter 5, huwag ninyo yung ikumpara or sabihin yun din yung Enoch na sinasabi sa chapter 4. Hindi. Kasi yung Enoch sa chapter 4 na anak ni Cain, ay ibang-iba sa Enoch na anak o galing sa lahi ni Seth. Yung Enoch, ito yung napakaganda. Ang galing talaga ni Moises. Kung i-explain ko to bilang writer, actually, napakarami kong masasabi. Pero, uh, just to make a sample here, ano? You know? ang galing talaga ni Moises. Hangang-hanga ako sa kanyang uh, sa kanyang approach or technique or principles ng writing. Hindi ko alam kung paano kung ano yung kanya mga pinag-aralan sa EG pero dito nadididis ko lang ang galing niyang magbigay ng mga uh, contrast na technique na tinatawag na parang na parang sa mind ko nung binabasa ko ito uh, pagkatapos niyang patingkarin yung mga bagay-bagay tungkol sa kontrabida pagdating dito sa chapter 5 nagbigay nag, nagbigay siya ng pagpapatingkad na kakaiba pagdating naman sa bida kasi dito for example sa lahi ni Cain yung Enoch na yun ay yun nga uh, ah, i-dedicate ni Cain yung kanyang lungsod para sa kanyang anak na si Enoch. Kumbaga, gustong sabihin ni Moises, yung Enoch, yung Enoch na sa lahi ni Cain, yung taong yun, makamundo. Ang, ang kanyang syudad, ang kanyang lungsod, ay sa lupa. Pero pagdating sa sa lahi ni Seth, binig, nagbigay ng detail si Moises na yung Enoch na yon sa lahi ni Seth ay hindi na natili sa lupa Actually, pag-aaralan natin to sa susunod na, na ano natin, na Bible study. Nasasabi ka ko actually. Kasi dito pa lang, kumbaga sa, sa atin sa New Testament, ano, ni rapture. Ewan ko kung narinig nyo na yung rapture, ano, kinuha ng Panginoon etong si Enoch na ito mula sa lupa and then patungo sa langit. Hindi na dumanas ng kamatayan etong Enoch na ito dinala na ng Panginoon doon sa langit. And so parang gustong bigyan ng emphasis ni Moises na yung worldly Enoch at earthly na Enoch sa lahi ni Cain, ibang-iba yon sa heavenly Enoch na yung citizenship ay nasa langit. Ang galing ni Moises actually. Yun yung isang pagkakaiba. Tapos, isa pang example, yung pangalan na Lamek. Merong Lamek sa pangalan ni Cain at merong ding Lamek na pangalan sa pangalan ni Seth. Pero kung titingnan mo yung Lamek sa lahi ni Cain, napaka ano yun, napaka vengeful, napaka mapaghiganti, kumbaga insidious eh. Grabe. Parang isang masamang spirito na handang pumatay, parang ganun eh uh, galit sa buhay, galit sa tao. Yun yung Enoch sa lahi ni Cain. Pero yung ay yung Enoch, yun yung Lamek sa lahi ni Cain. Pero yung Lamek sa lahi ni Seth ay ano? Ay lalaki ng pananampalataya. Yung yung Lamek sa lahi ni Cain, Invictus, pero yung Lamek sa lahi ni Seth, Invocare. Natandaan niyo yung mga Latins ko diyan? Invictus, yun, I am the captain of my you know, faith. I am the master of my soul. Yun yung, yun yung Lamek sa lahi ni Cain. Pero yung Lamek sa lahi ni Seth, invocare. That is yun nga. Uh, siya ay dependent sa Panginoon, makaasa sa Diyos. So, ang punto dito is, merong parehas na pangalan, pero ibang utak ugali. Yun. Dami pang gusto kong explain, pero tama na. Okay. And then lastly, may kita rin natin dito sa chapter 5 yung walang humpay na digmaan ng dalawang binhi. Okay, walang humpay na digmaan ng dalawang binhi. Ipinapakita ni Moises sa chapter 4 and 5 na may dalawang lahing binhi na nagkaroon ng magkaiba at magkalabang pananaw clashing worldviews kumbaga. Naglalabang worldviews, naglalabang values, ganon. Naglalabang pananaw sa buhay. Ay, ang dami kong pwedeng masabi dyan, okay? Bagamat ang mga lahi na ito ay kapwa namamatay, namamatay sila sa kasaysayan, ano? And he died, and he died, okay? Pero yung kanilang legasya o pamana ay patuloy na nabubuhay sa kasaysayan and actually hanggang sa kasalukuyan. And so sa madaling salita, ito yung gustong bigyan ng emphasis ni Moises pagdating sa chapter 4 and 5 na pagbibigay ng features sa pagitan ng kontrabida at bida na lahi o sa pagitan ng la, binhi ng ahas at binhi na banal o matuwid o mesyanikong binhi, yung pagmumulan ng mesaya na binhi. Ito yung gustong uh, bigyang diin ni Moises dito, yung binhi ng ahas at ang mabuting binhi ng babae ay patuloy na mag-e-exist sa mundong ito at patuloy na mag-aaway o kung sa term pa ni Matthew Henry ay ano eh, perpetual quarrel. Perpetuity, kumbaga. Merong pagpapatuloy. Ah, natandaan ko tuloy eh. Ah, natandaan ko tuloy sa Game of Thrones na palabas nung nung dinefine ni Tyrion Lannister, my favorite character, yung word na perpetuity. Sabi ni Tyrion, the meaning is forever. Yeah forever. Pero dito merong palagian at patuloy na pag-aaway sa pagitan ng binhi ng ahas at ng mabuting binhi ng babae na kung saan etong pag-aaway na ito ay finale lamang na matatapos, no? Finale lamang na matatapos sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo in a Zion perspective. Okay? Meron kasing dalawang uri ng pagyurak sa ulo ng ahas na magaganap. That is, kung babalikan nyo kasi yung Genesis chapter 3 verse 15, uh, ah, muli ko lang ibalik sa alaala, sa alaala natin yan, di ba sinabi doon ng Panginoong Diyos ni Yahweh na kapag dumating yung ipinangakong binhi ng Diyos sa binhi ng babae, kumbaga yung meshas, yung, yung binhi na yon yung the seed na yon the cap, uh, capital uh, definite article na da, yung the seed na yon yung the one na yon ay yuyurak sa ulo ng ahas. And by history, yung unang pagyurak sa ulo ng ahas ay naganap sa krus ng Kalbaryo. Wow! Napakatinding theology niyan. Pero hindi ko ma-explain ngayon dito, okay? Hoping na sa patuloy natin pag-aaral ng Genesis, makatagpo tayo ng way para matalakayan. Pero yung unang historical na pagbasag sa ulo ng ahas ay naganap sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo. Then yung ikalawang, na, bagamat, uh, kumbaga, niurakan ng Panginoong Hesus yung ulo ni Satanas doon sa krus ng Kalbaryo. Pero yung historical completion na tinatawag na pag pagyurak sa o pagbasag sa ulo ng ahas ay hindi pa rin ganap. Kasi yung pinaka-finale na pagyurak ng mesyas o ng the seed, the one, sa ulo ng ahas ay magaganap sa, ang tawag ko, Zion. That is to say, second coming, pagdating ng Panginoong Heso Kristo. Okay? So, wow, wow. Now, okay, medyo parang tumagal ako sa ano. Mayroon akong something ngayon na gustong uh, talakayin sa inyo na theology, okay? Which is, nakikita kong emphasis ni Moises dito sa Genesis chapter 4 and 5 at nasasabi kong emphasis yan kasi by, by, by process of deduction na nakikita ko sa New Testament doctrine, okay? Hindi ko na hindi ko na sabihin dito ipaliwanag dito kung paano pa, paano ko nasabi yun, okay? Kasi tatagal. Pero kasi sa New Testament, kitang-kita yung theology ng paglalaban ng dalawang binhi na ito na mag exist sa kasaysayan. O siguro unahan ko na ngayon sarili ko, ganitong ibig sabihin. Okay? Marami pang explanation pero ganito yung ibig sabihin. Yung dalawang binhi na yan na magkaiba. Kung baga sa panahon natin ngayon, yung dalawang binhi na yan na magkaiba ay ito. Okay? Una, Satan's seed at yung ikalawa, church or the natural man and then the spiritual man. Non-Christian and Christian. Okay? So I think masigit nyo nang kuha. Pero ito, I hope na pagbigyan niyo uli ako ng time ngayon ano kasi napakahalagang theology ito. Napaka-controversial na theology pero ayokong pakawalan kasi kukunan ko kayo ng tinapay na galing sa Panginoong Yeso Kristo, no? Kapag hindi ko to ibabahagi. So ayokong kunin ito. Kinakailangan niyo itong malaman. Bagamat controversial na tinapay o actually controversial na karne na pagkain sa hapagkainan ng Panginoon, pero kinakailangan ninyong malaman. Okay? higup muna ako ng dito ginger yung Anglas. Yan. Okay. Okay, ito yon. Between thy seed and her seed. Ito yung unang question. Okay? Hindi na ako mag... Ang dami ko pa sanang transition na gagawin, pero ito na yung question. Okay? Para hindi na ako tumagal. Uh, paano mong masasabi na ang isang tao ay lahi ng ahas o anak ng jablo? Now, bakit may ganyang question? May ganyang question kasi ang liwanag ng sabi ng Diyos. Sa Genesis chapter 3, verse 15, at historical na nga na ipinakita sa atin ni Moises by experience and by history sa chapter 4 and chapter 5. Okay, yun yung tinatawag na empirical and historical o experiential evidence. Kumbaga sa philosophy pa. Sinasabi ko lang yan para magmukha akong matalino. Pero by karanasan and by kasaysayan, ipinakita sa atin ni Moises na meron talaga na dalawang uri ng tao o dalawang uri ng binhi na mag exist sa planet Earth. Kung sa term pa natin na, na, na Christian, is non-Christian and Christian. So, ito yung question nga. Okay? Ito yung controversial question. Controversial question mga kapatid kasi dito kapag mag-aral ng theology dito mag-uusap yung walang katapusang debate sa tinatawag na predestination, election, Calvinism, Armenianism, mga ganyan, free will. Okay? Yun yun. Now, tayo dito, ewan ko lang, kukumustahin ko si Rambo at si Jackie kung na- na-update sila or kung, eh, parang nakalimutan ko kung naturuan ko si Rambo kung ng Calvinism, ganyan. Okay? But hindi, okay ah, unahan ko lang ah, hindi tayo mga hyper-Calvinist dito. Pero yun nga, yung Genesis 3 verse 15 na yan kasi, pagdating sa theology, ay very controversial kasi pumapasok sa punto ng predestination, election, free will. Okay? Na yung Diyos nag-elect, pumili ng mga maliligtas. Parang mga ganon na, na controversial na mga sentencing ng question. Okay? Now, hindi ito yung lugar para talakayin ko yan ng detalye, no? Kasi naka-online tayo ganyan. Pero yun nga, controversial na tinapa yan. Controversial na karne yan sa hapagkainan ng Panginoon. Pero dapat nating malaman para hindi tayo maging ignorante. Okay? Na matuto rin tayong umuya ng karne. Okay? So yan. So paano mo masasabi na ang isang tao ay lahi ng ahas o anak ng Diablo? O kung sa isa pang question, paano mo malalaman, Kuya Francis, na ang isang tao ay elect o pinili ng Diyos? Diyos. Now, ayoko magpaliwanag dito by theology, no? Kasi mas higit kayong mawiwindang at napakaraming proseso ng pagpapaliwanag. Ang gawin ko na lang na approach ganito, okay? Kung meron kayong mga papel, uh, papel at saka ballpen, ganyan, pakisulat ninyo itong mga verse na ito. Na lang, kasi hindi ko yan matatalakay lahat ngayon dito. Okay? Kung iisa-isahin ko yan, naku, it takes one hour bawat isang ano, uh, isang passage. Pero ganito na lang. Uh, sa mga verses na yan, merong mga phrase, ang gamitin ko na lang King James Version ano, kaysa sa Tagalog, para masigit na makita yung, uh, yung kasi parang malinaw eh sa, sa katagang Ingles, sa King James yung, yung punto. Okay? Now, ganito. Kapag binasa mo yung mga verses na yan, okay ah, ito pala no, sabihin ko lang to ah, Natandaan ko yung sinabi ng isang ni R.C. Sproul. Now, maaring iba dito sa inyo hindi kilala si R.C. Sproul, ano? Pero si R.C. Sproul na isa sa hinahangaan ko't nirerespetong theologian na reform, kaya reform ha, Now, and take note also, marami rin akong hinahangaan na Methodist, Lutheran, at iba pang denomination na na theologians. Okay, ha? pero itong si R.C. Sproul, meron siyang prinsipyo na natutunan sa buhay sa kanyang pagtuturo ng salita ng Diyos. At gusto kong marinig nyo to kasi napakalaga. Ang sabi ni R.C. Sproul, at nakalagay ito sa kanyang mesa habang siya nag- nag-study. Kumbaga, motto niya to. Ang sabi ni R.C. Sproul, kung sa wikang Tagalog pa ganito, dapat dapat akong matuto na tanggapin ang sinasabi ng salita ng Diyos kahit na hindi ko gusto yung sinasabi ng nasusulat na sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Ulitin ko yan ha. Sabi ni R.C. Sproul, dapat kong tanggapin yung sinasabi ng salita ng Diyos kahit na hindi ko pa nagugustuhan yung nasusulat na sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Ang punto niya kasi, 'di ba, minsan may mga pagkakataon na may mga kapag nagbabasa tayo ng Biblia, kung sa totoo lang, minsan may mga nasusulat sa Bible na parang ayaw nating mabasa o kaya ayaw nating mapakinggan sa preaching. Bakit? Kasi parang, ala, hindi ko hindi ko carry kung sa word pa ng tatay ni Marvin. Hindi ko carry ganun. Hindi natin kayang tanggapin, nasasaktan tayo, parang, ah, ano ba yan, meron. Pero part ng ating humility sa scripture, sa salita ng Panginoon, kung talagang Lord natin siya, is tanggapin natin yung kanyang salita, kahit na masakit o mabigat pa ito sa ating isipan part yun ng ating pagpapasakop sa Kanya. Ngayon dito, sa mga verses na yan, merong mga kataga na talagang by, sa theology na pag-study, napakabigat. Kasi for example, ganito. Diyan sa Matthew 13 verse 39, ang Panginoong Yesus ay mayroong parable o talinghaga na nagsasabi na merong kaaway daw yung Diyos na nagtatanim din ng binhi. Ibig sabihin, sa mundong ito, merong binhi ng kaaway. At etong Diyos na to, hinayaan niya na patubuin yung binhi ng kaaway rin kasama yung kanya mga bining itinanim dito sa mundong ito that is binhing trigo at binhing dawag dawag yun na naman nakalimutan ko yun. nabanggit ko na to sa inyo no karaan eh so merong binhing trigo or wheat and tares na binhi okay o dawagan yun, ganon Now, pagdating naman dito sa, sa chapter 6 and verse 70, ang ating Panginoong Heso Kristo sa kanyang 12 disciples, meron siyang sinabi na isa sa mga yon, isa sa kanyang mga disipulo, ang kanyang salita mismo, demonyo. Kung babasahin ninyo yung 6 verse 70 ng, ng aklat ng Juan, ang sabi ng Panginoong Hesus ganito, And yet, one of you, is a devil. Pinili ko kayong labing dalawa, pero yung isa sa inyo, demonyo. Now, kung pag-iisipan nyo yun, ang kunyari, ito no, di ba, Jackie, Rambo, no? Kung pag-iisipan nyo yun, ang daming kontrobersya doon. Hindi ba bopol si Kristo, pipili lang siya, nag nagpili pa siya ng isang demonyo? Di ba? Isa yan sa matinding palaisipan sa theology at sa church na nabagamat huma, humahabi ng away pero hindi natin dapat uh, kumbaga talikuran ganyan dapat nating harapin pero yun nga lang may pag-iingat pero kasi word yun ni Christ eh so ipinapakita diyan na yung jablo o na, na, na, at kilala natin na yung tinutukoy doon ni Christ si Judas and therefore pwede nating masabi binhi ng demonyo anak ng jablo And then pagdating sa 8 verse 44 nung kaharap niya yung mga pariseo at iskriba, mga religious ito. Sama mo na yung mga Sadduceo, yung mga liberal theologians ng panahon ni Christ. And sabi ni Christ sa 8.44, sa King James Version ng term, You are of your father, the devil. Buruin mo yun, si Christ mismo, ginamit yung kataga, mga anak kayo ng Diablo. At kung papansinin mo yung, yung chapter 8 na yan, actually kung kung babasahin mo yan, makikita mo sa, sa flow ng pangaral ni Christ yung kanyang sugatang puso eh. Kasi gusto niyang sabihin sa mga Pariseo at Iskriba, lalo tigit pagdating sa chapter 4, uh, eh, ah, chapter 5 actually, 5 and 5 and 6, makikita mo doon na ito mga Pariseyong ito, bagamat aral sila sa Bible, pero sabi ni, ng Panginoong Jesus, wala kayong puso sa Panginoon. Utak lang ginagamit ninyo sa pagbabasa ng Bible pero wala kayong puso sa Panginoon. So yun eh. And then sabi ni Christ, dahil ganun sila, wala silang puso sa Panginoon, you are uh, you are of your father the devil. Mga anak kayo ng Diablo. Kita? Pangungusap yan ni Christ, hindi yan pangungusap ng isang theologian. Hindi ko yan pangungusap. Kumbaga, eh, inuulit ko lang yung sinasabi ni Christ. Data yan, datos yan ng Bible. Hindi natin yan mabubura, nasusulat yan. Ito pa, Acts chapter 13 verse 10. Merong nakaharap si Apostol Pablo na isang something yata, dapat kong basahin, parang salamangkero yata, na nagpa-persecute sa kanya. And then, ang sabi niya, oh, tao lang si Pablo, ha? tao lang itong si Apostol Pablo, pero nagbigay siya ng ganitong deduction or conclusion tungkol sa tao ngayon. Ang sabi niya, oh, you, son of the devil, you enemy, you enemy of all righteousness. Kung sa Tagalog pa, ikaw, anak ka ng demonyo. Pero bakit niya sinabi yon? Kasi yung context, kung pag-aaralan ninyong, kung babasahin niyo yung Acts chapter 13, pinipersecute sila eh. Hinahadlangan sila ng taong ito sa pangangaral eh. And then, ayon sa kanyang kataga dito, yung isang tao pala, nagiging anak ng demonyo kung siya'y kaaway ng katwiran. So sa, sa mga parisayo, nagkumbaga naging anak sila ng demonyo kasi wala silang puso para sa Panginoon. Dito naman, hinahadlangan yung pangangaral ng Ebanghelyo. Okay? You enemy of all righteousness. Pero grabe si Pablo, hindi siya Diyos kung tutuusin. Ang Diyos lang yung siyang nakakabasa ng puso ng tao. Kumbaga sa ating term pa, no? Diyos lang yung nakakaalam kung sino yung elect. Pero si Paul, nagbigay ng ganitong tao lang siya. Nagbigay ng ganitong, and I believe inspired siya ng Holy Spirit nung sinabi niya to. Pero nagbigay siya ng ganitong deklarasyon laban sa taong ito na ikaw anak ka ng demonyo Now, of course, open ito sa pag-aaral to know the context kung bakit yan ang sabi ni Paul. Pero, yun yung datos na kapagbigay si Pablo ng ganong pahayag na yung taong yun na umaaway sa kanya, umuusig sa kanya, lang sa ebanghelyo, anak ng Diablo. So I think we can deduce, we can say, or we can infer, kumbaga sa logic pa, kumbaga ergo, pwede nating masabi, therefore, na isang tao naggalit sa ebanghelyo, anak ng demonyo. Katakot isipin, ano? Kapag galit yung isang tao sa ebanghelyo, anak siya ng Diablo. Katakot isipin, pero ganun eh. Tapos Ephesians chapter 2 verse 1 to 3, meron tinatawag na demon possession na ano no, parang kala niyo lang physical. Pero actually meron tinatawag na demon possession sa punto ng spiritual. Kung babasahin niyo Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. Kasi merong tinatawag na children of disobedience. Sabi ni Paul, bakit mayroong children of disobedience? Kasi merong uh, prince of darkness na namumuno sa kanila. Basahin niyo yung Ephesians chapter 2. Yan, nakikita niyo yan. And then dito sa 1 John chapter 3 verse 8 to 10, dito ginamit ni Apostle John si si Cain at gumamit siya ng term itong si Apostle John na children of the devil mga anak ng Diablo kita niya yon So ang punto ko mga kapatid, merong ganyang datos, merong mga ganyang termino sa Biblia, lalo't higit sa lumang tipan, theology ng New Testament, na hugot sa Genesis chapter 3 verse 15 na meron talagang binhi ng Diablo sa mundo. Now, natutukso akong sabihin sa theology pero hindi ko papaliwanag. I hope in the future maipaliwanag ko to. Pero just for your sake, ano, kung gusto ninyong mag mag-research, merong tinatawag sa theology na termino pagdating sa predestination na ang tawag ay double predestination. O yung isa pang doctrine na tawag, doctrine of reprobation. Okay? Hindi ko na-explain dito, binanggit ko lang. Pero yung mga ganyang termino is nagbibigay ng uh, paliwanag kasi uh, na, ano dito, na umaapila sa mga ganyang termino ng Bible to explain kung bakit merong binhi ng ahas. O kaya, to explain yung existence ng binhi ng mga ahas. Okay? So, ang punto is, sa mundong ito, hindi lahat magiging anak ng Diyos. Kita niyo yon? Kasi merong binhi ng Diablo. Ulitin ko yun ha. Sa mundong ito, hindi lahat magiging anak ng Diyos. Now, Isipin nyo lang ito. Di ba meron ng impyerno? And then kapag magbabasa kayo ng aklat ng pahayag, di ba makikita ninyo, mababasa ninyo doon, na meron ng mga itinapon o kumbaga meron ng datos na ipinapakita sa atin na merong mga taong itatapon. Kaya, kung sa, kaya ang galing, eh, na, na, napanood ko sa Eli Soriano, is ganito eh sabi ni El Soriano, meron talagang mga tao na na ano, na talagang hindi maliligtas na pasaway sa Diyos. Kaya nga may impyerno eh. Nasusulat na yan, ipinakita na ng Diyos na mayroong mangyayari sa hinaharap na hindi lahat ligtas. Yun. Si Soriano yan ha. Hindi yun Calvinist. Tinakaasaran pa ngayon ng Evangelical Church. Kumbaga natin. Pero may punto siya. Di diba? So, isipin niyo yun, meron ng impyerno, meron ng datos na mga itatapon ng mga tao. So, anong gustong sabihin nun by logic sa atin? Hindi lahat magiging ligtas. Hindi lahat magiging kristyano. Hindi lahat, oh, kitang galing ni mama. Si mama, na paano na eh? Kung, kung, nag, kung nagtitipon pa tayo ngayon, si mama nakahallelujah na yan at nakataas ng kamay. Pero 'di ba, kakaiba tong sinasabi ko sa inyo ngayon, pero dapat nating malaman, ano? Dapat nating malaman. Now, I really share this with with consideration. Yan. Alam na alam yan ni Eric at saka ni Maya, okay? Na na ano, ngayon talaga eh parang ang sakit tingnan ano kasi anda, ngayon sigurado nawiwet ko na yung intellectual appetite ninyo ang dami na mga theological questions sa may ninyo kuya bakit ganito ganyan ang daming problem na lumalabas at dahil sa nawiwet o yung kumbaga eh, nai-induce yung inyong nai-inspire yung inyong mentalidad tuloy mapapaaral kayo ng theology at ng Bible diba? and so positive effect yun, positive umangat pero yun nga mga kapatid, merong ganyang datos sa Bible. Kasi merong binhi ng Diablo at merong binhi na kumbaga makajos. So ang punto ay hindi lahat ng tao na isisilang at mag exist sa planetang ito ay magiging kristyano o anak ng Diyos. Katatapos lamang ng, ng date ng September 11, 'di ba? World Trade Center, 'di ba? Kahapon pinagdiriwang oh, yung mga teroristang 'yon. Actually, kaya ako nabanggit yan kasi sa part ko sa theological and sociological uh, perspective ng theology, pwede mo bang sabihin ay mga teroristang yon ay anak ng demonyo? Ah... Uh, <laughs> Bakit kayo nahihirapang mag-isip? Bakit kayo nagdududa? Bakit kayo nag-hesitate na sabihin na, in, oh, in my purse. Yeah! <laughs> si mama. yeah. <laughs> Ikaw po, Ah, Ano <laughs> sumagot na Rambo? Okay. Pero di ba? Ah, oo, oo, oo rin siya, oo rin siya. Pero di ba mga kapatid? So, okay, okay, pakiya na lang. Okay. Yeah. So, pero merong ganong, merong ganong ano, merong ganong status talaga sa scripture. I hope na nakikita ninyo yung explanation ko dito. Okay? Kay Lois, uh, first, first time niya to siguro mapakinggan yung ganitong ano natin. <clears throat> Kasi hindi ko pa masyadong na-indoctrinate si Lois pagdating sa ganitong punto ng uh, ah, doctrine ng election predestination. Okay? Pero yan, may ganyang dato sa Biblia. Now, dito ako magtatapos, okay? Baka mapasalita pa ako ng ano. Balansihin ko to ng ganitong question. Okay, wag ko na tong ano yun si Adam Clark. Pero merong ganitong question. Purkit ba anak ng Diablo ay hindi na pwedeng maligtas? Now, ah, not Napaka-complex question ito actually. But it's also a key question, susing question, para sa aming mga nag-aaral ng theology to balance the situation and the perspective. Okay? Uh, yan yan. Pero hindi ko na-explain yon Okay? Pero ito yung question na medyo pambalanse. Porkit ba anak ng Diablo ay hindi na pwedeng maligtas? Yan yung question. Now, ayon kay Adam Clark, isi, isi tinagalog ko lang, kanyang komento ito sa Genesis chapter 3 verse 15. Ayon kay Adam Clark, and si Adam Clark ay isang Methodist theologian, hindi siya Calvinist. And I love this guy. Gustong gusto ko tong taong tong galing nito sa komentaryo, grabe. Methodist, Methodist theologian. Okay? Methodist siya. I love this guy. Grabe yan. Since napagupit ako, parang parehas na kami ng hair. Huwag lang maging angas, yeah. Gusto ko yan sa Adam Clark. Now, ayon kay Adam Clark, sinalin ko sa Tagalog, simpleng pagkakasali. Isang matinding bagay para sa ikaliligtas ng makasalanan ay ang kumbinsihin o kikayatin siya na si Satanas ang kanyang pinaglilingkuran na si Satanas ang pinag-aalayan niya ng kanyang puso, katawan at kaluluwa at ng iba pang mga bagay sa kanyang buhay. Kapag naunawaan niya to, sabi ni Adam Clark, manginginig siya sa pagkatakot na, mak- na makibahagi siya sa unang mamamatay tao sa daigdig na walang iba kundi si Satanas. Now, may punto dyan sa Adam Clark, pero, pero ito yung kanyang basic na point. Gustong sabihin ni Adam Clark na kung maipaparealize natin, may, maikukonvince natin yung tao by the light of the gospel na yung kanyang kinalalagyan ngayon ay sa kalagayan ng isang pangit na kalagayan, na, nasa, na, na siya ay nasa demonyong kalagayan, kung ipapamukha natin sa kanya kung sino talaga si Satanas Okay? Yung taong yon by the light of the gospel, ay pwedeng maliwanagan. And by that light, maaring lumapit sa Panginoon. And therefore, maligtas. So parang sa approach ni Adam Clark, perspective niya, kung maipapamukha natin sa mga unbeliever, yung kasinungalingan at yung pagiging pangit at yung hindi magandang dulot sa kanila ni Satanas, baka hanapin nila yung Diyos na mabuti. Parang ganun. Now, maraming point dyan actually, pero hindi na ako magtatagal. Napakaganda perspective lang. Now, may mga verse na pwedeng tumulong sa atin. Ito mga verse na to. Now, again, hindi ko na uh, tawag dito, tatalakayin ng, ng detalyado mga verse na yan. Pero dito kasi sa mga verse na yan, meron diyang isang um, tataga o salita na paulit-ulit. Okay? Uh, ito na lang. Acts 26 verse 16 to 18, panawagan niya ni Pablo and testimony niya sa harap ni Haring Agrippa. And then, sabayan natin ng Colossians chapter 1 verse 13 to 14. Okay, buksan ko yung Bible ko. Now, ang gusto ko lang punteriyahin na kataga yung kataga ni Paul na from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Okay? Now, for example, basahin ko dito sa Colossians chapter 1 verse 13. Ganito yung sabi. King James Version para makita yung term na yon hath delivered us, niligtas niya tayo, from the power of darkness, which is yung power of darkness o kingdom of darkness, ay isang uh, ah, termino rin na pwede nating sabihin na yung isang tao ay pag-aari ni Satanas o let's say, children of disobedience or anak ng Diablo, parang ganon uh, who had delivered us from the kingdom of, of darkness and had translated us into the into his dear son into the kingdom of his dear son now dito ang, ang punto dito meron palang possibility na yung mga nasa kingdom of darkness pwedeng mailipat into the kingdom of light or into the kingdom of Christ paano yun mangyayari Again, by the light of the gospel, sa pamagitan ng liwanag ng ibanghelyo. Pero ito, dito na lang ako mag-focus sa 2 Timothy chapter 2 verse 24 and 26, okay? Para matapos ko na to. May something dito na napakaganda. And sa akin na mga lang salita ng Diyos, very ano to, encouragement ito sa akin. Okay, basahin ko ha. Ah. 2 Timothy 2 verse 24 to 26. King James ulit. In meekness, instructing those that oppose themselves. That is yung mga nag-oppose daw sa gospel. If God, for adventure, napakalalim na King James kataga ito, for adventure, will give them repentance to the acknowledging of the truth. Ang ganda ng kataga dyan na nasawaying may kaamuan ang mga nagsisisang, nagsisipagsalangsang baka yon yun ang Tagalog ng fair adventure baka baka sakaling sila'y pagkalo, pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikakaalam ng katotohanan at sila'y makawala sa silo ng Diablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Now, ang dami mga theologies dito na pwedeng i-harmonize yung divine sovereignty, human responsibility, predestination, free will, and then yung concept ng double predestination na tinatawag. Okay? Pero hindi ko ma-express, ma-explain yan sa inyo. Sinabi ko lang, just for the record, just in case na in the future may makinig ng sermon ito. Pero ang punto ng pangungusap ni Apostol Pablo, kita ninyo no, merong mga nag-oppose sa gospel na kung saan, kung balikan ninyo yung sinabi ko kanina, si Paul may sinabi, ikaw demonyo ka, ino-oppose mo yung gospel. Pero dito si Paul mismo rin ang nagsabi na yung mga nag-oppose sa gospel, maari, probably, kumbaga, or may possibility sa philosophy, ang sarap ng word na possibility, possible world. Pero may possibility na yung taong nagko-contradict na yun sa gospel, umaaway sa iyo, uh, ah, uh, ah, umaaway sa gospel ay maligtas. Pero may keyword, baka sakaling bigyan sila ng Diyos o pagkalooban sila ng Diyos ng pagsisisi. Kita nyo yon? kung sa word ni Pablo, yung repentance is a gift of God. Biyaya rin pala ng Diyos yung repentance. Pero yun pala no, yung isang taong ayaw sa gospel, ayaw kay Jesus, ayaw sa church, ayaw sa anumang maka-Diyos, pwedeng masave pala yun. Kung Una, human responsibility. Kung yung isang pastor ay buong tiyaga at may kaamuan with consideration, compassion, na ipipreach yung gospel. Na hindi cold-hearted na mga Calvinist ang dating, kundi compassionate, Francis Schaeffer, kumbaga na stilo biblical orthodoxy without compassion is the most ugliest thing in the world. Wika ni Francis Schaeffer, my hero. So kung ang isang human responsibility na side, kung si Francis Tendencia pala ay patuloy na mangangaral sa YouTube, sa, sa website, and then by personal na merong kaamuhan, gentleness, merong compassion, consideration, and lalo't higit, patience para sa isang unbeliever na yon na ang unbeliever na yon ay ilagay natin sa kategorya ng umaaway pa kumbaga hindi siya hindi siya man of peace kundi man of war pa na unbeliever kung yung unbeliever na yon na lumalaban pa, inuusig ako, kung matyaga ko pala siyang uh, pangangaralan ng salita ng Diyos o ng gospel, oh, may possibility by divine sovereignty na yung Diyos magpadala ng gift of repentance sa taong yon and therefore maligtas. Kita mo yon? Ay, ang daming insight dyan. Ang daming insight dyan na kung saan ibabalance yung divine sovereignty and human responsibility. Kita mo yon? Oh, Panginoon. Ang dami ko pang pwede ma-explain dyan, but I hope in the future, maipaliwanag ko pa yung, yung explanation sa pagitan ng divine sovereignty and human responsibility. Okay? So, relax lang muna tayo. Pero yan muna yung part na masasabi ko. Kaya, kaya dito ako magtatapos. Kaya pala, yung katsagaan ko sa ministry, may, may responsibility, no? Responsibility ko, yung katiyagaan ko pala sa ministry ay maaring tingnan ng Diyos, i-honor ng Diyos yung ginagawa kong patience sa ministry. And by my patience, awa ng Diyos sa patience ko, kahabagan niya yung mga tao sa field na kinalalagyan ko. And therefore, comfort sa akin yan may mga elect dito sa paligid ko na just by God's timing and by God's uh, manner, kumbaga, kumbaga ganito, sa, sa minagaling na panahon at pamamaraan ng Diyos, ibibigay sa akin ng Panginoon yung mga taong yun sa paligid na kinalalagyan ko. Oo, oh, kita, kita. At hindi lang yun sa lagay ko, kayo rin, kayo rin, mga kasama ko dito. Tatandaan ninyo yung ano, yung yung sinabi ko sa dati sa Matthew, personal situation lang. Tuloy na ah, yung ano, yung kaya napaka-insightful sa akin ba no? Oh, yung yung visit natin kila Ilay. Kasi doon talaga ay ang dami pa lang ato. Ah, sabi ko, last na itong word ko, pero naalam niyo ba, napakapalad natin sa Bible study nito. Kasi sabi ng kapatid kong babae, sa church nila, nahihirapan siya kasi hindi siya ma- oh, hindi siya magkaroon ng maayos na pagsaserve sa church nila kasi kinakailangan niyang dumaan daw sa proseso ng ano G12 G12 ganyan pero tayo dito, napakalaya natin. Wala tayong ano mga mga batas. Doon napak may mga churches na legalistic, mga kapatid. Kaya tayo dito, kahit konti tayo dito, no? Magpasalamat tayo sa Panginoon, hindi natin nararanasan yung politics na sakit ng ulo sa ibang simbahan. And therefore, mga kapatid ko, no, magbigay ito ng encouragement sa atin na ito'y panawagan ng Diyos na magpatuloy tayo sa field ministry ito. Bakit? Kasi ito'y way ng uh, pamamaraan ito ng Panginoon para yung ibang mga tupa niya na nasa ibang mga lungga kumbaga ay mainigtas din sa pamatok ng legalismo. Okay? Marami akong gusto sabihin doon. Pero I think naunawaan niyo yung point ko. That's why yung Bible and Fellowship is patuloy siguro ng ipinapakita sa atin ng Panginoon na in need dito sa Dasmariñas, Cavite. Okay? Okay. Okay, that's pray. Panginoon, nako, ang dami po namin ano, napag-usapan. Lalo't isang matigas or, kumbaga Lord, karne na na na pagkain sa inyo pong hapagkainan. So Lord, uh, dalayan ko po na